अली कासिम त सोणा वसरा थी अली कासिम तॾा सोणा वैसरा थी सोण पहचानी उते सोण पहचानी उते मकन सुन हे अली कासिम सोणा वसरा कम बचड़ा तॾहिं उठे जवानी कये ऐमॾा बचड़ा तॾहिं उठदे जवानी कई जान वाला अते मुदेव जानी कय